الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا اون فعلك اتفاق بیفته دیگه تقریر روش حاصل شده دیگه اون مرفوع رو داره لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير يا قول رسول الله يا فعل يا تقرير ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع انجام میدادیم ميگفتيم در زمان رسول صلی الله و اون دیگه برمیگرده به زمان نبوت که تقریر روش رسول الله صلی الله علیه وسلم تاییدش کرده این نقل اجماع نیست وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاق على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع دیگه ما در احکام عرفی یا احکام دنیوی دیگه وارد نیستیم نخل رو چگونه لقاح بکنیم یا فلان چیز رو شکار بکنیم این دیگه بحثمون نیست بحثمون علوم شرعی طهارت عبادت زکات اون امور شرعی والاجماع حجه والاجماع حجه قرآن سنات إجماع قرآن حجته حجت سنات حجت إجماع حجات اگر کفایت میکرد نمیگفت خداوند من یشاقق الرسول من بعد ما تبین الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين چرا گفت ويتبع غير سبيل المؤمنين اونها و یتبع غیر سبیل مؤمنین بحث اونها که به خودشون یک مدرک نیستن به اعتبار خودشون اون اجتهادی که میکنن اجتهادی که میکنن در یک مسئله ای بعد اتفاق نظر روش رخ میده اون اجتهادشون اعتبار داره اون اجتهادشون اعتبار داره چرا به خاطر درایتشون به علوم شریعت استقرایشون نصوص شریعت و اعتبار دادن خداوند به اونها اعتبار دادن خداوند به اجتهادشون حالا دلیل کجاست خداوند اعتبار داده یکی فرموده خداوند که امام شافعی بهش استناد میکنه فرموده خداوند و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین راه غیر از مؤمنین رو بگیره مثلا ابن عباس میگه الرحمن و عرش استوا واصل ابن عباس میگه استولا شما اینجا فهم ابن عباس که همه شنیدن در مجلسش میگفته و تابعین ازش نقل میکردن مثل ابوالعیل نقل میکنه و دیگران کدوم یک مقدم میکنید کدوم یک اعتبار داره اون کسی که دو خر بعد اومده یا اون کسی که مجالست داشته با رسول الله صلی الله علیه و همه میدونستن و همه هم میگفتن و همه علما اتفاق نظر داشتن از مجتهدی امت نه از مخالفینی که الله هر که فاصله افتاده بس اینجا بحث مهمی هست و اتباع غیر اتباع از راه غیر مؤمنین یعنی مؤمنین احتمالی نیست که تمامی مؤمنین روی خطا باشه. منظور از تمامی مؤمنین کدوم مؤمنین که اهل اجتهاد باشن اونهایی که درایت داشته باشن نسبت به قرآن و سنت نگفتم عوام عوام و کسی که سالاره کسی که نمیدونم اهل این فن نیست دیگه در این فن در این مسئله وارد نمیشه حالا این یک آیه که امام شافعی بهش استناد میکنه و قبلا در بحث حائیه بهش اشاره کردیم ولی که حالا ما بیان ممارست بکنیم دراست بکنیم دلیل هایی که خود شیخ ابن میاره بر حجتیت اجماع چون وقتی که میگه حجته باید دلیل بر حجت بیاره چه دلیلی هست حجته چرا اجتهاد اونها حجته قال قوله تعالی وكذلك جعلناكم امه وسطا خطاب کیه جعلناكم اولین کسانی که وارد میشن صحابه لتكونوا شهداء على الناس قال فقول شهداء على الناس يشمل, يشمل الشهادة على أعمالهم ولا ولا على وعلى أحكام أعمالهم والشهید قوله مقبول شاهد بر یعنی این شهادتی که اینجا خداوند نقل میکنه شهادت بر مردمان، هم اعمالشون شاهده هم اقوالشون یعنی اگر جمع بشن با هم کنتم جمع شما این آیه رو مقرون به آیه دیگری میاره معمولا اصولی ها که شیخ ابن نیورده در چاپ من نیست یعنی علمای اصول این آیه را مقرون با یک آیه دیگه میارن که مفهومش تلیحتر و واضحتره فرموده خداوند ولتکم منکم امه یدعون الى الخير و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تمامی کتاب های اصول حتی اهل کلام از اشعره از اتباع ابو الحسن اشعری و ابو الحسن متی حتی اهل کلام برخلاف گفتم اتباع نظام و جاهل عبدالجبار همدانی را اسمش نیارید اینا پیش ما اعتبار ندارن ولی اونهایی که از اشاعره اعتبار دادن به سنت و قرآن اونها به قولش استعناس میشه کتاب اصول وقتی که ما میخونیم حسن این آیه ولتکن منکم اونهایی که نگاه کنید اهل عرب اهل لغت عرب بودن یعنی درایت به لغت عرب داشتن به واوش همونطور گذشت اهمیت میدادن تأثیر واو چه موقع این واو عطف هست نیست به واوش اهمیت میدن دیگه چی برسه به یک کلام به یک گفتار خب اینجا میگه ول تکن ول تکن یعنی دستور امر چیه امر بر کنونیت بر شدن یعنی باید باشد ول تکن باید باشد چی باشد منکم امتون یدعون الى الخیر باید باشد حکم حتمیه از باب خبره درست امر امری که ما قبلا داشتیم امر جای دلالت بر چی میده خبر انشا مرادش خبره بحث اصولی این آیه رب داره به اونجایی که گفتیم خبر و انشا اینجا بس کنویت خبری از حال امته غیر منفک از حال امت به اعتبار خبر خدا که امت اسلام منکری عمل بکنن یعنی خلافت ابوبکر صدیق منکر باشه و منکری نباشه غیر ممکنه اجماع باشه اتفاق باشه اتفاق بکنه بعد یک کسی نیاد اظهار نظر بکنه چون وصف کنونیت امت در یک جایی از امت اسلامی باید از باب خبر که خدا نقل میکنه امت یدعون الى الخیر به خیر دعوت بدن و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر باید این بس درشون باشه از باب خبر نهی از منکر بکنن دعوت به حق بدن و نهی و دستور به نیکی بدن خب الان اگر ما بگیم سه قرن امت درباره آهنگ میگفتن آهنگ چیه آهنگ حرامه اینجا این علما سقر حکم به غیر ما انزل الله کردن سقر گمراه بودن اگر بخوام در نظر بگیریم که اگر امت کسی نباشه چون در این سقر کسی هم نبوده که بگه موسیقی حلاله مباحه آیا این امت که کنتم خیر امتن هست بهترین امته آیا میتونه بهترین امت باشه و منکرات درشون باشه و امر معروف نهی از منکر نکنن و دستور به نیکی یک نفرم پیدا نشده باشه ممکنه غیر ممکنه وصف کنونیت خدا ولتکم منکم امه غیر ممکنه زمان طولانی باشه مخالفی نباشه یه قرد دو سه بگذره مخالفی نباشه بعد آقا پیدا میشه مخالفت میکنه مخالفت شازه اعتبار نداره در مقابل این اختلاف اینجا این شخص خودش و یتبع غیر سبیل المؤمنین اتباع کرده غیر راه المؤمنین اینجا خودش راه کج انتخاب کرده پس این وصف امته که باید در امت باشه مثلا وقتی که ابو بکر عمر میگفتن حج افراد ابن عباس بلند شد خب اینجا نمیشه گفت اجماع ابو بکر ابو بکر در زمان ابو بکر کسی منکر نبوده چرا چون فاصله زمانی ابو بکر و ابن عباس و عمر و ابن عباس فاصله زمانی چقدر بوده خیلی کم اونجا هست که اگرم بالفرضم بگیریم بالفرض اگر بگیریم در زمان ابو بکر کسی منکر نبوده که صدی که بودن از صحابه انکار میکردن اگر بالفرض بگیریم دلالت بر اجماع نمیده ولی اگر زمان طولانی شد بعد زمانی پیش اومد یعنی یک قرن بعد از اون قرن قرن دیگری اومد یعنی جیلی دیگری صحابه گذشتن اتفاق نظر میکنه بعد تابعی بیاد کار بکنه اینجا هست که اون قول تابعی دیگر اعتبار نداره اون قول تابعی اعتبار نداره این جز ادله ها و روش های استنباط از نصوص که خداوند میاد به اونها اعتبار میده با توجه به مکانت و منزلتی که داشتن و جایگاهی که خصوصا در مقام نبوت داشتن و اون همنشینی که با مقام و نبوت داشتن با رسول الله داشتن خداوند این ویژگی رو بهشون داده حالا لازمه که باید اجماع صحابه باشه خیر تابعین هم میتونه اجماع بکنن مجتهدی این امت بله خلافت ابوبکر سوال خلافت مستند بوده مستند نیست کی کی این شبه رو کی گفته باید مدرک اجماع مستند باشه کی گفته مسند باشه فرق میکنه تا مستند باشه مسند باشه این اجماع ثابت شده باشه با سند بدرسیده و اون قول از یک شخص معتبری بدرسیده باشه مسنده یعنی اینطوری نباشه که فلانی گفت فلانی کیه چیکار است کجا گفته چه کتابی گفته بلکه که مستند باشه شرط در اجماع سناتی که مثلا به فرضی کسی اجماع نقد میکنه با توجه مثلا خروج بر حکام ظالم درست اصل مستند داریم اجماع قاریت داریم میشه مستند باشه و میشه هم بدون استناد باشه میتونه بدون استناد باشه لازم نیست که اون اجماعی که نقل میشه اصل از قرآن و سنت داشته باشه همین این مشکل مشکل ما این مش، مشکل ما اینجاست که قواعدی که گذاشته میشه اون قواعد مثلا ما الان شیخ مثلا وقتی که مسائل میزنه بعد اعتبار میده به اجماع میاد ادله رو ترتیب کنه خب ما چه دلیل داریم بر اینکه گفتیم اجماع خداوند خودش وقتی که میگه من یشاقق رسول رو یک طرف میذاره و اتباع سبیل مومین طرف دیگه میذاره نه و من یشاقق رسول یک جمله کامله و تبع غیر سبیل یک جمله کامل دیگری هست یک جمله کامل دیگر و آیات دیگر قرآن تایید میکنه فین و مثل ما آمن به پس اینجا به خودشون به اعتبار خودشون استقلال خودشون اعتبار دار لازم نیست که مدرکشون در اجماع رو به ما بگن ثانیا قوله تعالی فان تنازعتم فی شيء فردوه الى الله والرسول خب العبرة بعموم اللفظ لفظ لفظ عام کریم دلالت میده اعمالشون اقوالشون شاهد بر ماست نه دلیل باید, صارفی باشه که این دلیل خاص قیامت صارفی باید باشه دلیل قوی باشه که این صارف صارفش بکنه به قیامت بله نه میدونم میشه یک مسئله مسئله مثلا بالفرد آیه شأنش قیامت باشه به الانم اعتبار داشته باشه به اعتبار ظاهر لبس یعنی میشه مثلا یک مسئله ای باشه از یک طرف اعتبارش به یک زمان خاصی و از اعتبار دیگر یعنی به زمان بعد در یعنی مثلا میشه یک حکم شرعی از یک نسی استنباط کرد که مثلا شأن نزولش خاصه شأن نزولش خاصه ولی که چی؟ ولی میشه یک قاعده یک ضابطه ای از اون برداشت کرد که خصوصا من به خاطر همین اگر دیدید این آیه را با یک آیه دیگر کنار همدیگه گذاشتم که مفهوم قوی‌تر بشه چون بیشتر کتابی اصولی ها شما بخونید اولین آیه رو میانم ولتکن امه ولتکن منکم امه اولین آیه که استناد میکنه اون آیه هست این تنازعتم فردوه پیشه این فردوه لالله الله والرسول دل على انما اتفقوا علیه حق یعنی چی؟ و اگر تنازع کردید برمیگردید به قرآن و سنت خب اگر تنازع نکردید این یعنی لازم نیست اگر اختلاف نکردید دیگه لازم نیست به قرآن و سنت برمیگردید اگر تنازع نکردید دیگه لازم به قرآن و سنت برمیگردید اختلافی ندارید اختلافی ندارید اتفاق نظر دارید لازم برمیگردید نه دیگه لازم نیست یعنی یعنی قول شما فعل شما حجت حجت نیست حجت اگر اختلاف نداری ولی اختلاف کی الان ما خودمون ده تا سیگاری با هم جمع بشن میگن ما اتفاق نظر داریم که سیگار مشکلی نداره این منظوره نه مجتهدی این امه بچه شاهر رو فهمیدن که قال قول ثالثا قول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتی على ضلاله امت من اجتماع اتفاق نظر در یک گمراهی کنم بحث آهنگ کرده نه امام بخاری نه احمد نه شافعی هیچ کدوم از این گمراه نبودن رابعا ان نقول اجماع الامه على شيء اما يكون حقا واما يكون باطلا اجماعی اون مسئله اینجا دیگه از باب نظریش میگه عقلیش یا اینکه حق بوده یا ناحق بوده اجماعش یک اتفاق نظری بکنن یا حق بوده یا ناحق فإن كان حقا فهو حجة اگر حق حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد النبي منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله هذا من أكبر المحال که چطور میشه این امت بیان روی گمراهی اتفاق نظر بکنن و بعد خدا نیاد اونها را نابود بکنه مرتکب محرم بشن مرتکب تقبل بر خدا بشن دین خدا را عوض بکنن بعد خدا هیچ حادی نفرسته هیچ کسی هدایت کننده ای نفرسته هرچند که این مسئله باید در کنار اون آیه ولتکم منکم امه باید در کنار اون آیه میگفت که در راستای همین مسئله نظری هست که شرک اینجا ایراد میکنه قال انواع الاجماع الاجماع نوعی قطعي وظني قال اولا فالقطعي ما يعلم ما يعلم وقوعه من الامه بالضروره او ما يعلم وقوعه من الامه بالضروره كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا احد لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجه و ويكفر مخالف مخالفه اذا كان ممن لا يجهله يعني یعنی اگر اجماع قطعی در بحث تحریم زنا تحریم خم فرض بودن اجماع اگر کسی بیاد این اجماع قطعی را انکار بکنه که معلوم بدیم ضروری هست تکفیر میشه مگر اینکه عذری داشته باشه جاهل باشه اهل بادیه باشه صحرانشین جاهل باشه دین بهش نرسیده باشه تکفیر میشه اگر کسی این نوع اجماع ها اجماعات قطعی که معلوم بدیم ضروری هست را انکار بکنه قال ظنیو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء اجماع الظني که تتبع استقراء عشان این نصوص شرع را بكونين بررسی برس وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك راي شيخ الاسلام ابن تيميه حيث قال في العقيده الوسطيه والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس قرني بله فقط با لفظ شیخ الاسلام میاره خیر, خير القرون قرن این با این لفظ شازه خیر القرون این لفظ وارد نیست بله این سلف امت چون بعد از این ستا جیل صحابه تابعین تابع تابعین دیگه بعد از اون اختلافات خیلی بسیار شده زیاد شده دیگه بعد از اون دیگه اعتبار نداره حتی لغویان هم میتونن اهل لغت میگن بعد از 150 دیگه کسی اعتبار نداره چرا دیگه چون دیگه کتاب های فلاسفه و غیر و عجم و مسلمان های عجم زیاد شدن دیگه لغت عرب قاطی شده با لغت غیر عرب دیگه حجت نیست اون لغت نه تنها بحث مسائل شرعی حتی مسائل لغوی و اونم لازمه این تتبع تتبع تام نه اینکه مثلا بیاد یکی از طالب علم بگه من رفتم توی کتابه حنفی ها خوندم شافی خوندم حالا وقت چی رفته یه کتاب خونده مثلا کتاب ام شافعی خونده نه رفته منهاج بخونه نه رفته مغنی بخونه رفته سه چهار تا کتاب خونده در هر مذهب یه کتاب نه هیچ اختلافی نبوده میگیم این تتبع تتبع ناقصی باید استقرا بکنی کل کتابای فقها ببینی در اون مسئله از متقدمین و متأخرین بعد بیای اجماع نقل بکنی اینطوری نیست که هر کسی بیاد تتبع بکنه بگی من خلافی ندیدم تتبع وقتی وقتی حاصل میشه که تتبع تام باشه یعنی این قید ما گفتیم ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء مثلا شیخ استقراء میاره بخاطر التتبع تتبع تتبع تام بشه یعنی کل اون نصوص و کلام ائمه جمع آوری بشه واعلم ان الامه لا يمكن ان تجمع تجمع على خلاف دليل صريح صحيح غير منسوخ فإنها لا تجمع على إلا على حق يعني غير ممكن ان امه تجمع بكنان بل دليل غير صريح برخلاف حديث صحيح وصريح بيان اجماع بكنا فاذا رايت اجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فاما ان يكون الدليل غير صحيح يا إنك الدليل که اون اجماع که میبینی مخالف اونه یا دلیل غیر صحیحه یا غیر صریحه منسوخه او في المسألة خلاف لم تعلمه يا در اون مسئله اختلافی هست تو شروط الاجماع الاجماع شروط منها ان يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع طریقی که به اون رسیده طریق اون اسنادی باشه يعني كتاب معتبری باشه ما تركتي هر کسی اون ناقلش اسنادش به ما باشه الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع يعني قبل از اون يا در حين اون مسألة اختلافي نباشه اگر اختلاف باشه قبل از اون يا در همون زمان دیگه اجماعي نیست لان الاقوال لا تبطل به موت قائلین اقوال به الان بگن علما اجماع کردن در هدیه که میتونه انسان هدیه بکنه عضو خودش مجامع فقی مثلا اومدن اجماع کردن آیا این اجماع اعتبار داره خیر چرا اعتبار نداره چون مخالفینی هستن از قبل که این بحثو کردن و گفتن کسی حق نداره که عضو خودش نه هدیه بکنه بفروشه مگر در حیات خودش مرده نهی از تمثیل نهی از قطع کردن عضوی از اونها کسی که عضوی از رسول الله فرمان کسی که عضوی از مرده را زنده مرده قطع بکنه مثل که زنده اش قطع تکی تکی میکنه و حکم دست دست مرده زنده رو شخص زنده رو قطع کردن چیه حرامه پس تمام طرف مرده میگن مرگ مغزی شده این مسائلی که الان پیش میاد بعضی ها میان میگن اجماع هیچ اجماعی روش نیست اجماع اجماع مجمع ترکیه است قرضاوی و دیگران از سران خودشون که جمع شدن دور بر خودشون و میان فتوا میدن در صورتی که بقیه مجامع اسلامی نه علمای عربستان نه کویت و نه دیگر کشورها بر این قضیه اتفاق داره بعضی ها میان نقد میکنن اینطوری نیست یعنی که ما بیایم یک گروهی با خودشون جمع بشن مثلا خودمون الان اینجا بیام جمع بشیم بگیم اجماع کردیم خیر اجماع اینطوری نیست مجتهدی امت شرق و غرب اتفاق نظر بکنن این یک تیمی تشکیل بدن و برای خودشون نظر نظر بکنن فالإجماع لا يوقع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف اجماع نميات اختلاف السابق ربار برداره اختلاف که قبلا بعد اجماع بكونات أن اجماع دي اعتبار نداره وإنما يمنع من حدوث خلاف كي اگر اومد اختلاف ما بعد خودش را رفع میکنه يعني اگر اجماع اتفاق شد دیگه بعد از اون مثلا خروج امام حسين بوجود وجود داري دار تحريم خروج یا خروج ابن الاشعث بگیم بعد از ابن الاشعث علما اجماع کردن بر تحریم خروج با وجود نسخ اینجا این اجماع دیگه بعد از این اتفاق نظر علما که متواتر این نقل اجماع بعد بیان اختلاف نظر بکنن مثلا یک شخصی الان بیاد مثل ترتوزی یا مقدزی یا سلمان عوده یا دیگران از این سرانی که خروج بر علیه حکام را جایز میدونن بیاد بگه نه خروج جایزه این خلافشون بعد از اتفاقه باید که نس داریم چون شاید بگه طرف بگه نس قطعی نیست ولی اجماع چی؟ دیگه قطعی اطلاعات صریحه شاید شخص بگه نس نیست قطع واقع رو به یک بحانه رد بکنه یا بخواد تعویلش بکنه ولی که دیگه اجماع حاصل شد دیگه بعد از اون اجماعی که لالکایی ابن بقته تحاوی ابن منده ابن خزیمه و دیگران از مثل امام آجری احمد بن حنبل اوزاعی نقل میکنن دیگه این مخالفی کلامشون مردود یا مقبول همه کلامشون چیه مردود در مقابل اون اتفاقی که بعد از اختلاف رخ داد اتفاقی که چی بعد از اختلاف پیش اومد هذا هو القول الراجح لقوة معتده وقيل لا يشترط ذلك فيصح فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة فقفت شدام می خودش ترجیح قول راجع همینه بر... میگه شرط نیست که در عصر بعدی صورت نگیره عصر دوم یعنی در یک عصر دیگر اتفاق اومد در عصر بعدی اختلاف پیش نیاد این مسئله ما پیرامونش صحبت کردیم دیگه نیاز به تکرارش نیست على احد الاقوال السابقه ويكون حجه على من بعده ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته, مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاق فما الذي يرفعه يعني يك أمتي اجتماع میکنن ده سال بيس سال ميره بعد يكيشون اختلاف میکنه دیگه اونجا اون يكي دیگه اعتبار نداره بعد از اینکه هرچند لازم نیست که مثلا بمیرن اون جیل بعد مثلا بالفرض یکی بیاد اختلاف نه در حالی که هم زنده هستن اگر کسی اختلاف بکنه اختلافش اعتبار نداره وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعا قولي فعلي مشهور كفي إنكار انکارم نكونه میگن إن اجماع كيف بهش گفته بشيء اجماع سكوتي مثل عبد الله بن عمر كريش شرا زير موش ميشي دار منا جلو جمع در منا رو خودش هم ابن عمان خودش راوی حدیث اعبال لها هست بعد از شیخ البانی رحمه الله میگن که اینجا حجت فعل ابن عمر و یک نوع اجماع سکوتی هست چرا چون همه دونستن و منکری هم نبود اگر کارش منکر بود ولتکم منکم امه باید منکری هم می بود چون منکری نبوده پس چیه حجت فعلی مشتهدی که در امام ملأ انجام میده وقيل يكون حجة لا إجماعا قلت حجة إجماع يعني يا إجماع يا حجة وقيل ليس بإجماع ولا حجة وقلت شده هم لا إجماع ولا حجة قلتن اجتهاد يعني وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع إن أجر هم مردن يعني صحابه هم مردن مش إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال صحابه زندباشان در حین حیاتشون یه نفر از اصحاب نباشه که بگه ابو هرره اشتباه کرده که زیر مچشیده یا عبدالله بن عمر اشتباه کرده وقتی که یک صحابی نیست دیگه اون امت امت چیه کنتم خیر امت اونجا امت خیریته اونجا ولتکن منکم امتون یدعون للخير اونجا بر خیر بودن اونجا بر خیر این ترجیح شیخ ابن عثیمینه و صحیح هم همینه هرچند که بعد از علما در معنای اشکال براش ایجاد شده ولی که چهار مذهب ابو حنیفه و مالک و شافعی و حنبل بر وجوب قبض استلال به فعل ابو هریره و الله بن عمر بر وجوبن امام شافعی از همه سختره میگه همونطور که ابن عمر در منا چیده حد چیده میگه فقط عید تو عید درسته که زیر قبض چیده بشه ولی ما بقیه ائمه میگن میشه زیر موش را چید استناد به فعل الله بن عمر صلی الله علی محمد وعلى آل محمد